angga ngalum bay angkat nyedo tanok nayu angkat moyang goyak jakat Aye emang tagoyak jaga mulailayongngan saya yang sekedunggu udahta De na n mundur natina salah petting kartonina dungkapnya tanah-kan pangkonan artinya tanaan jadi marunaan orang kali meluktin jauh cumalah Bangtinanggang temalan Dewi nagalinggung Amit tinju tinggal Amit ya si tete datang dungkaknya tanah datang cali kendatang Rampes ke Inji Coka denge teskaraasa nya tanana tuheta kunung geis Dewi Panger nyep nuker ngalakonan karingngan gedebe tembalan nana nu geis Dewi Panger nyep de Kaulan mono tete sumangga cali Tete cali Kijeng naraga Waking sapang lapitangruuda. yes Tt dungkapnya tanahkana pangkonan Si di toro jog dan pararapan tebastian Iber Deiti Anggangna naon sabab nanya Inji yes T terus terang baye tikartinagaratenya tanah at kadungkapan ku Maleng Shemah baru kanan Maenng share dutuskusinji mama lain sernya tanah nyarita karraga wakin teh gitu gitu gitu gitu gitu gitu narosken masalah sitete alkonan kakandunge kuraga Waging teh dibejaken Ka mama Lengser temama baru kanan Mang cena jadi Jalma narima jadijallma buta hirup ce gitu jadi dipiwara ngabejaken di T ye Inji majar cenaangal eh, bisa ngabejaken anak cena gitu model na rayan cena gitu jadi Ka paksa sitete dungkap pan pangkonan siji anggungnya tete nu pisannya tetemo lupisan tak Ki Ca Injitete dungkap pena pangkonan si Inji sap plekara dua plekara tilu plekara sap plekara si Tt dungkap oge leonge Ca Inji gandi lumayan tambah tepisan itnya ten Ibo kemarin Kago si Inji lumayan tambah tepisan lamun kurang geramintadaida benang dialahhampang Ka2 plekara inji nahlerasi inji teker ngalakonan ka kandunge Du kau le mungnya tete Dukandak puku yera rawan raga waking kaygedding modaki tandarupana nyakaknya tete. raga Waking tetaskalakonan sare menangnya 7 poi 7peting 7 paket 7 kedalapan tanggal bulan telilir tenyaring barangnya tanah lilir nyaring TI raga Waking ningali tarang bulnyaningali bu dada melarnya tanah atuh Yeni barang red karena pendaran genninya tanah pendaran raga Waking te Agung jeng parang saya kupuku puletik nuku meleper karoos natenya tanpatinggulusur kalau Raos napatiinggolosor gitu kauulan nontete Dinaguagar barraga Waking ke Waduh Inji atuh lener gitu mah bener benar cakiinji telah begitunya cara naker ngalakon angka kandungan ta Inji Ari masalah sitete maler tas ngalakon angka kandungan kita ngalakonan ngalahir dengan mama leer narosken masalah kewak na ngalahirkan Ari site tema terus terang Baca Inj Sitete Taylor tas ngalakonan ngalahirkan tapi tene yang dukun tene yang paraji naon sababna sap lekara atau apa tuang jenenggus di dalam kerjaya di negara ke ngalakonan duguru Tar apa? Hmm. gaduh papati apa Gennujunga jagang ngaksanagara gaduh panda kawanmak apanya tanah Jng sampeyan Inji mana siteteang nga lahir ken tehnya tanahtene yang dukunten yang parajikah hijji K2kati Luna Arnun yang dukuntenya tanamatnate aya suruh titana keneangan duuna Ka K2kati Luna ye Inji Arnun yang dukuntela munddatang kudu disdiaaan lamun Bali kudu dijinnji nganacak Tamansitete matedang dukun tenddang parajiing ngalakonan ngalahirkan ngansa sahabatbat kainung persana na ka ba persana anakkainung lahir Ka Bapak lahir kainung batin Ka Bapak batin cena A nasi Inj la benar cena na nara nagar ngalakonan ke kandungan terusnya tanarik ngalakonan ngalahirkan atau malamun reknya ngadukun atau graju namun ce narek ne yang paraji at gaji nda aya suruh di tahunannji Addunya tete hatunun pisana teterebunlaksa ketikabingan tete raga Wagara Raos bunga merwatas Suta bunga Gununga merwatanateteT lamun gitunya cara jiuh karuhan karuan Cakiye urang sana janagar wacandungan sana janagar Wabarungan sana Janagar Warang Kappan kurang Te Kudung ngalakonan sarrenddekg Sal yuk sabobot sapihane kacai u juang jadi Salewiya kadar tuang juang jadi salah bakgue pakkuat kepaka itulah inkahnya Balilah itu cakiu tete turmun pisana teteuh bag Jatinemenannya tete eh bagtinemenangta Dewin naganing rumnya tanah tiasa ngarekayasanya tanah akueta cariitaannya tanah kanu jadi marunya puguhnya tanap man manusia wurik punya tanah pejitnak da puguh mannya tanah belang bayahnya petan jenngan nada De nagaling rum kaliganepok sauran Aduh Inji Dewi Pangernyatasjing ngala penangka kandungan teh parantos kayak ingin sabara dinten parantos kayak ini saabasasinya Inji tuh tete dukanya TT raga Waking Terangnya TT Teang daye geningnya tanah raga Waking te parantoski Raraan te parantoski Aduh ya inji coba si tete palaing agapai cobaba sitete pala yepeng kandungan siinji nah Masmi Nah paras tere Teta Dewin Naganing rumah Yunanya Tanang ngagapai Atatanpinya tanang Musap Bandunganan Atatan napi gua agar mana Dewi Panrenya bangsan nahrita kali gala paras na Musap eta De naganing Rute kali ganenya tanuh Inji Dewi Panrenya pun Gening siji ka kandungan te parantos dungkap pena waktu na parantos dungkap pena waya na bakal tereng ngalakonan nga lahir genduh Inji cobareku merekaka pendayyananya Inji Reku merekaka pendayana sebab Sinji teh Yu guys kari nunggu waktu nabae kari nunggu dahuh nae Aye nama Kica Inji saya nama gera ke kebaha nama gera ampar-amppar sebab Sinji taggis datang karena waktu Nah bakal ngalahkonang nga lair kencakeji andu tete mangga tete ye inj Aji nasi jegis kekebas Ayuasi jegis Amaran partah lamun reknya nga dukun atuh gejung lamun rek yang paraji agaraji tapi lamun sing jereknya yang dukun rekne yang paraji sitetemah bakal Bang Suai kana-gara naon sabab na si tetemah terus terang baye kah hijji gadouh urusanane nya tanah atau tuang pinutra sitete jenengan Raden hari yang banget Ka kedua lamun rek ne yang dukun lamun rek yang paraji sitete tema mana bisa nambaalwang Sudei atau eh er, aku menjadi dukunku menjadi paraji dan mecanacak parajina aya tetena channel mengalahirkan yang dukunku yang paraji tak menggitcap paraji mana sitete nambaal kawang Sudei tapi lamun si Inji terrek lairan terek ne yang dukun terek ne yang paraji si tete tanggung jawab manguruskensinji tanggung jawab beresa anjiing Etta makari pilihih-pilih inji mangga inji si tetenya tanam masihhan Kalonggara Ardunya tete de Kalan nun tete upa minat cena si tete punya tanah atuh Purunrencana mengurus Kenraga Wakingmahaturaraga Waking Raos bungungan aya papa dananya tete ye Inji etama Kawajiban sitete Kawajiban si tete urang kuung nga lakonan sarredek saliuksaboocap pihanian u cuang salali asu cuang Siilitullungungan Cak Inji Aina lamun Sinji ner terek ne yang dukun lamun bener Sinji terek ne yang parajiku siteterek diurus tanggung Jawa beres tapi pada pada sitete Dayek ngurus kasih Inji ye Inji sebab siji terek ngalakonan lahiranlahhiran teh lahiran dadarah Ari nurrek ngalakonan lahiran dadarah kudu tentram kudu para manam kudu Jnam kuduti tiga-hati-hati kudu duka-duka jeng pri Yo nji ayeuna blue gera eddang lempeng yang hulunglo nunjangngetan Etannyatengah Dewi Panger nyap kali kade blue eddang lempeng yang hulungulu nunjangetan rekalakonan lahirn bakal ditulung kuno jadi maruna mang sanaaririta Saparantos geddang lemppengnya hulungulu nunjangetan tempalanna Dewi nagaing rumnya tanahnya tanah maruna anu kolo. Nah Inji Dewi Pan nyeep sebab naon sababnak mana bisa ada disuruh eddang lempeng yang lung lo nonjangngetan Re ngalakonan lahiran dadara poma rong poma ulaek Bari Anjogogong Sebab lamun rek Bari Anjo gogong Waduh bahaya nate luar biasa soek na sat Anjir kacanglut kewewek Ta mana poma rong pema ular barii Anjo gogong tinggal nya tanas suku siji geing ngedang lempeng yang ngolung-ul nunjangngetan eta suku Sinji kusi tete-rek di Italiank dijiken kananda rurung danjang suku rek diitalia kusi tete lengenrek di Italian naon sabab na siji bising kejat kose siji bisi muntang ka itu bisi muntang kadi ennuhir na bahaya uka seorang mana eta sih lengenjeng suku Sinji rek dialia kusi tete etannya eh, tanak Dewi Pangernya Nurreklakonan lahiran darah sukuna di Italia di jikaken Kanda Darraja le ada di sidangngkap kenyatan tu sampai kakonan saat dialia lengan Gualia suku ge di Italian poknya tanah De binakaning Ruta Inj Dewi Pannya nurekkonan nurek ngalakonan lahiran da darah dantegagaba eta legen guys dialia ku si tete celi rek dicocokan naon sabab deh mana bisa celirek dicocokkan sebab Sinj kalakkonan lahirn da-darah bis nga denge omongan degen bisinga denge nonwah degen aduh jadi nate bahaya ka sorang jadi nya tan jadi bahan pikiran ku siji ka sorang mana bahaya ka so mana mana bisa nata celirek dicocokan rekdicocokan matarek di naun gera di permkenrek dilammpatku malam Puih tete naon sabab mata mana bisa na dipermkenrek dilammpatku malam sebab nurrek ngalakonan lahirn da darah teh bakal ngalakonan ngaluararkan roh atau napi bakal ngaluarkan darah lamun sih injinya tanah ningali rot napial darahu akhirnya kerat bara ajabah ya nuka seorang Ta manaunaeta matarek dimpatku malam kali Gaes celi dicocokan mata di lambmpaku malam Auna sapapatos nama mata dipatku malam temalan De naing rum hehe De Pannyepeta eh, mata gimpaku malamgue si tete Irung wayah Nar dicocokan namun sababnya bahaya bahaya bahya bahaya bahayabahaya kali gannya tanaheta barang Iung dicocokkan nugelis Dewi Pangernyap Doreka lakonan ngalahir ke jerit Martang langit koceak Maratang jangka tembalan Nana Dewi Pangerenyap Tulung bantu Sunan kamu tulaksanya Sunan ramanya TT Puun geni raga bakingrek ngakonan lahirn da daram mata dimpaku malam Irung dicotongkan She dicotongkan lenger dialia suku di kodi Kanan Darung ranjangnya tete do tete Iraga Waking dikuumaha kenyatete Iraga wakingin disakiken temennya tete Abong cena sitete nyatan jadi maru Iraga Waking genikiken temenlannya teterek ngalakkonan lairan Aduh Inji Dewi panennya eta Si gagabaei ngomong majar mane channel Abong cear ditulung jadi maru si teh jengraga Waking teharu tiba lage A May bakal karasaku tulang Beheng Si Aye Najung gera ngajerit Maratang Langit gera waseak Maratang jagat gerasa sambak geratanggakal langit gera tungkulnya tanah kabumi gerasa sambak Jung Sinya tanah Aunawal Ayyan wajarkumaha Ibal Tiragawaknya tanah anu ngawasa Etnya tanah Dewipang lenyep ke ngalapunan ngajeit Maratang Langit waseak Maratng jagat Majar mane mentan tulungnya tanah ateta kamarunanu kalau. Majarnalah Shakir kenyatanan aku Maru Nanu kalau tapi David Naganing rum Temi Rosesia mangsa narita kaliganeap nyanda godogan tema Dewi pannyap ke ngalakonan ngajerit Maratangah itu ke ngalakonan wajiak Maratan jagat De papague godogan tema kaligan yang pealnya tanah Dewi pannyap lu regalakonan lahiran dadara itu nana di papa papaku kodo ganti ma yes yesnya tanah sampai ngalakunan ngemasing pati ajalah perlayak raga dikantunkan kunyawa dikantunkan kunyawa Dewi Pangernyapnya tanah mangsa dari tangan jampang bugang jadi babatan Ngemasing pati ajalah perlaya ajalah perlaya Eta Dewi pangranyap Nyata wis dingin pin geus dingin pin nasti anyar pinanggi dingin Kerasa ninggi yang widi Kerasa yang nyata na atu eta balai nengentel baik jenenganan atu eta Dewi pangranyap nugas ngemasing pati ajal peraya rek Ngelakonan lahiran dadara kali gane tembalan ada Dewi naganing rum hehehe ah Aunakarasaku tulang behengsianya tanah I raga Waking Ayu nama kajang bakal kapanggginya tanahku ragawakye David pangernya raga Waking bahula salah kitanya tanah parebutnya tanda jengsia Auna salah kita bakal jkus serangan raga Wakim mulai mengaburi-bururi Ayuna tapi si Auna sana janggiss ajal perlaya sanajanggiss kemasing pati rek lahirn jumra lahiran boh awewe boh lalaki menta gewat gancang lahiran boh awewe boh lalaki tapi raga waking ayah pamenta lamun babar tuang pinutrana meget menta babar igati heula ya. lamun tuang pinutrana bakal istri maka maka mulus maka rahayu menyatana gerpisa dulu rentuang pinutra raga waking ya, raden ya, hari yang banget sebab raga waking di negara teh atau atau ieu ngagaduhan tuang pinutra teh hiji jenangan jenengan Raden hari yang banget pesta tembalan Nana Dewi Na pamentnya Tanaka Dewi Pangereenjeep angis ngemas Simpati ajal perlaya Mangkaeta Dewi Panrenyap nyatana nuker ngalakonan kekandungannyatanah atur Reelakonan ngalahir genges ngemas Simpati ges ajal perlaya peta tuang Pinutrau ayadinagua Garbana Dewi Pangerenyap na bakal medalka jagat golong jangan lantaran anu di kandung kuno geis Debipang renyeptada pugoh bosukna terruhing madu rembesing ke Suma ganti Sukma kadangnge dewa nyatana manusa milu nyurup nga baju mansa milu ngaraga Sukma Sakawina nyatana atau yejenangan anak Prabu ratu galunungku kenyatana kaipan didicatip petapan Gununga pe ada Kakai Pandita Nuti Petapan Gunung Padang Ayeuna milu nyurup ngabaju ngaraga sukma jadi di kandung gunung gelis Dewi Pangrenya Petanya tanah tuang pinutra atana pinuaya dina kandungan Dewi Pangrenya bakal medal kajagat korom yang kali gene larak biar gebiarnya tanah eta tuang pinutranya tanah medal kajagat jagat koromjangan Ayah dina tunjangan anak Dewi Pangrenyap Dewi Pangrenyap ya, Dewi naga ning rumbarang ningalinya tanah atueta Dewi Pangrenyap geus ngalakonan ngalahirkeun ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwatana Dewi Panrenyap terus menya tanam Marriksaeta tuang pinutraan nunmbenya tanakawar Ti gua Garbana Dewi Panrenyap dilik di bulak-balik dilik di sidik-sidik barang Brekak tinggalnya tana pa maggat nugelis Dewi Nagaling Ru ngajeri Tulung bantu Sunan Nabu tulaksannya Sunan Ramaddu Genin pabentara Kawaking kediri ijaba apan raga waking teh pamentate yo lamun babar tuang pinurtaran napa beget menta babar igati heula tapi cak mulus teman cak rahayu teman cak teh disangka teh dia tuang pinurtarana dewi pangeranya burung mancur cahaya pantai galangi cak kasep temen deh bakal nacak gagah temen cak sedang temen lamun parantos ageng kanggo pipa megeten raga waking pisangka tadinya nanya tana tuang pinut Rana Dewi Panreep ni nya tana kasepnya bakal naaga bakal Nagahir tuh Jabang bayihir si ula tarima bayah tarima way daboganya tana Babar tuang pinut nya tana Babarnatepa Mege purraga Wakingnya tanah Aina ula tarima payah tarima way ya Site bakal di sekolahpurraga Wakingiadina Kenagakenncana Mas purraga Waking bakal dilebatkan karena Kenga Kenncana Masjunggger sekolah Dina Kenaga Kenncana Mas tak kanggonya tanah nulis ya ia peopati jenengan aneh sanggodar sianya tanah inndog secc dimana siap usik dimana Si Malik bakal katulisku Yepesopati mana ulatari ma payya taawayya Siap bakal di sekolah keniadina Kenga Kenncana Ma unta gancngna caritanya tanah gancang lu dicaita kenana eta Dewi Naganrumapan tas nanya tanah tuang pinutra dilabatin Kan Kendaga Kenncanamah Ali gan Jepret dikonci sapparantona dikonci nyatan atuye bakal didicadak bakal dindong nyatah bakal dibawa At yekananyatanaka kali citan dunyanyatanana niatna Ateta Dewi Naganing rum nyatan eta Kendaga bakal dipalid ge barangnyatana Dewi Naganing rum Kalwartial beting petapan dinpatapa tanana nugelis Dewipangreyep nugusngemasing pati. kali ganek brenya tanah ayah sifat satu annya tanlahirkan barang sad jam rejeng sappoi barang eta sifat satu tenya tanah anjingrupane ataueta De naganing rum Te tetap pasti Deeta anak anjing teh kali ganenya tanah aku dicandang did deekeken karena baba tangan Dewi Pangernya pari jauh di deket kenari jauh dieket kenari jauh di deket kennya tanah anak anjing karena ba tangan Dewi Panennya tan itu mi anak anjing teh kali Ga dialia Dina cankeg Nah atau jadi hijjiken karena digelang sukuna Dewi Panrenya ya Dewin naing rumah ataskah deket kan anak Anjing Italianya tanah tueta karena digelang sukuna Dewi panrenya Ayeuna kali gane nyatana terus bakal ngagandong kendaga kencana mas Bakal dicandak nyatana tuh ya karena lebak kali citandui Mangkari lebak kali citandui tekat seluka kawun-awun kawentar kalau kajana pria Kata tangga negara kajam paring angin-angin lamun cai ngocor panggede-gede na cai ngocor lamun lebak panggede-gede na lebak Tatnya tanah Dewi Nagan rumang sanarita kali ganeng abrak-brak lulumpatan Nyata nang udah kenal kali citandung Ayeuna lop nyata lebat lawang manjing lawang sakedeng guru dag datang Eta Dewi Naganing rumang sanarita nyata na barang dungkap nang kenal bakal kali ndaga Kenncana mas bakal Lesotentigan dongan anak nyatan atauta bakal diaallungkan kanal bakal cii tembalanna Dewi Naga N rum utun anak King tuang Pinutra Dewi Pan Renye Sia ulah maring kan Cakun Cuhon dingin pinasti Nyarpinanggi Y nyatan aku raga Waking Dewi nagaing rum anakana dia bakal dis sekolah gen karena le bakal citandunya tanah bakal dipalid gen iadina Kenaga Kenncana Mas paling kannya tanah bakal dia diot dan bakal dialunkan karena le bakal cidu kaliak Kenagakenncana masa nanya tanah ombak kamppul Pal ga hilirken Dewi Naganing rumnya tanah Aina ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata anak kendaga kencana masnya tanah ges ombak kampung paling gahir kendina lebak kali citanung remut papa papasungan ceketek nu seserian rengkenek maigal-igalan igal-igalan Aye nama geningan Eta Dewi Naganing Rum Igal-igalan cenak kutangkal nangka sabbelama dipasagi kanya Sa ki Maker di Jakarta wong manis diam dima dippaamuji ke dina mata dengdek ngaler kapindingan geningan mata kuayakan sapoi mata daek paler mikiran maku nuanakan Eh kuno anakan Tá Magogolongan ditarikan nyonyat Cinambongan sah di Kaawa kenegnya Kapelet makupoototo nga nyerina Kabibinambongansada di pas raken eh tadi pas ragu Tantan Dewi Naganing yang angkat tanggang tengah yang angkat tunduk tunduk dayu Aku ya Dewi Naganing rumbunga marwata suta bunga gunung amarwata naganing amat Eh, do do do do do Eta Dewi Naganing rum. ta tanah atuh tanya tanah sapparas na ngarunken kenaga Kenncana mas kali gane azuk nabi soeken sinjak nabi soeken raga pengawakan marakmakma yang nama pu goddongnyati Pugodong yati suga na urang cuang tunda lampanan nugelis debinangkaning rumutas ngalungkeun kendaga kencana mas bakal mulang ngadung kapannya tara kapetapan paseban pancaniti kana na Dewi Pangrenya ayeuna mah eh, Dewi Pangrenya orang tenda di dalam siang orang cuang tunda di hajuang siang dan gesan samperan tunda orang gesan alaun gesan alaun Eta Dewi naganing ningrum nyata naina raga pangawakan anak marak bak nyata na berematu eta nyata lantaran digesrek-gesrek ku pucuk daun jati Atsuk nabi soeken sinjang nabi soeken taktik politik na nyata natu eta jenengan anak Dewi naganing rum Hai Aunaeta nyatana bakal Mulang atuye kepetapan paseban panca di tianaan patempatan anaku gelis Dewi Pangernya pun Auna orang Cuang tunda lampmpaat cuang nyatur kenyatana kendga Kenncana Mas anu ombak Kapolpal ga hilir kenyatanan atauetabak kali citan deng nyatanpajaga Bareta para uka nyataeta Kenga Kenncana mas tanah ooba kamupahit paling dalir kenya tanah kali Gaek atuh yenya tanah ayah dua sifatnya tanaman ngalayang ti awangawang etetamannya tanatunya tanah Sakadang Bangokalayansakadangdangnya tanah gagak putih Etas Sakadangdang Bango kalyan sakadangdang gagak putih An Sa Kadang bangonya tanah mayungan Kenga Kenncana Mas sa Kadang gaga putih Carnya tanah dippinindiran Pinnapi Pirlo leba kali ci dui pegaweyan nananya tanah aku ye ngajaga Tengakenncana masa nunya tanbak Kampul paling gaiir keya eta kengakenncana basnya tanah Ari Minggir dika tengahken kusakadangdangnya tanah peta gaga putih Akatnya tanarika pinggir dika tengah kenari ka pinggir dika tengah kente oleh di payungannya tanah atuhnya tan sang burungiku tak Kenaga kencana masnya tanah atau di lebar kali citan dui plus sampai dungkap Pak Banjar patroman di Banjar patroman Banjarjar sarnya tanah besok pagi jaga barin bakal dungkap ka weang Tila werang kalanggang hilangng besok pagi jaga barin bakalnya tanah atau y dungkap kapatapan kali pucta Kenaga kencana masnya nya tanah nuker ngalapunan omba kamppol Palid gahilgehir na orang Cuang tunda lampa na Tenaga Cuang tunda lampana nya tanah atuuye Dega Ning rum nukta ngalakonan paling gen kendaga Urrang cuang tenden dihandelm siam Cuang tundanya tanah geana la parai nyokotning ge kurang cuangnya turkena tuynya tanan waya di petapan kali pucang jenngan anakki barangan terangngka aya ini barangan hanring Arnaki barangan trangka aya ini baranganringing aya na di petapan kali puccang pagawe anakaya dua kajjabat pun ayaana tekanata tahunan baike tahunan nana di darat dicainya a bar angan terangkalayan ini barang ngantri kayaknya tan-ata kanata tahunan boh di darat boh dicai lamun di daratan tahunanannya tanapi legetan pisa belakang piyonan picu pi ruangan picu blukan gak anu nomor satu jenengangararogol lamundinaca takanan aki barangnya ngantra kalian ini barang ngantri Taanudina caite buungkup kedang kosong oyo cair jaring ancojeng sajabanjeng sajaban kalauyan takbang satu jenngan anak baddodon ya eta di barangan terangkalayan di barangan Triingwaya di petapan Kali pucat mangsa ayat bangsana Yuna Teker ngalakkonansan bye Sarena menangna 7 poie 7 petin 7 paket 7 enduk adalahpan tanggal bulan Sarenatellilir tenyaringngeanya tanah aki barangan trangkayan ini barang ngantrida kali Aro kaya tur balakap minnya tanah aki barangannya tanah aki barangan trangkalayanni bar ngantri nuker sarre tibra nate kira-kira atetani baranganteringing aro kaya turbalaka dingin pinnas di anyar pinanggi kali gande ngagaduan pariwanan Atatanpi nyatanangimpi A pariwanan nate parangsa ka cort ku bulan sak kemara nyatan atuh ka cort ku bulan sakaran moncot siji suram siji paras nanya tanah apiye ngagaduan pariwana tanpi ngagaduan impiannya tanah kacolotku bulan sak moncot CJ suram sini eteta jenengan anakaktuak inini barangan trintenya tanah kullisi letti kejat soreang burial udang karena tetan tanahnya tanan ini barang antri kali gane gembar gembor gembar gembor baik nyata kasih yakin ukur ngalakonan sasarean tembalan ini barang antri teh aki aki Oi, aki hudang, aki hudang. ye aki geragewatnya hudang yes sini ini teaara tebihhari ngalakonan saet Tibranate kira-kira menang 7 poi 7 peting 7 paket 7 pepan tanggal bulan du sini ini teing kali-kadang ngakaduan pariwanan cakaki ye yes sini ngimpi etpi ngakaduan pariwanan parang sakaknya tanakan cort ku bulan sakembaran mencot siji suram siji cakaki kayakkaanate sini Marrek Bo na ka kalauk na keca kaki he aki udangki udang hei udang aki sini nih udangca kaki udang aki udang udang he aki etak barangan nya tan ini barangantinga udang kenaki barangan tra si kita nya tan ke ke kawas kalau sampai ka konka diula dilik jatantan ini barangan drink dan nyatan geembar-gebor aduh aki kabina ye aki gerak gewatnya hudang ye sini erek tutur pariwanan erekmen tadibahas kenyatana pariwanan aki hudang akii aki udang u uu udangki ye sini nerek tutur pariwanan Eta eh, barang cop kadenge tes karasa ku si aki karigana si aki ternyata na kulisi kleti kejat soreang pria oh hudang Ari hudang na teh ternyata na aki barang antrang ternyata na haok bari sesengtat mangsa narita Haok bari sesentaknya tanah sentak sengor tempalan anak aki barang antrang. Ya ini Eta sini ni mana maka gambar gembor gembar gembor bayang hudang hudang kensi aki coba rek kumare kepada ya. aku nak kau deui. Ha? Sini ni aku mah kumaha sudah, Make gembar gembor gembor make gembar gembor gambar ka si aki. Aki ke helanan sakaki sini ni ngahudang kentel lain ku ngongorauin ngongorauin gitu, tulis coba kau kumare kemana ya. nak? sini di taro kaya turbala kaca kaki sini di tetaskalakonan sare Tibranate kira-kira rejeng Siki tapi sini ini ternyata ngakaduan pariwanan kacorok ke bulan sak Kearan moncorot siji surem siji Cakaki Erek Nuhun ke dipang bahas kecakaki nah Yrek kaya naon kaya-kaya nama sini di Marek Bobuka na kakolot na kecakaki puas ini kaprat Ari ngomong paduh beledbai majar mane Boga impiannya tanah atau kaorotku bulanlansa kemarin majarmanerek Boga nakolot naken ini Ari nyaritanya jajalah paduh pad beba majar manerek boga anakkolot nakenrek bogaakmaba laker ngorah si aki ker banter si nini ker santer pantes lamun dek boga anak ge Ari ayeuna nama si aki geus sini si nini geus kecot coba rek kumaha ya ha ulah gagah banyak tapadu beladak barek boga anak kolotakeun Aki lamun terek boga anak kolot naken urang temerin kaya kaya marek boga kauntungan. Ya. Tina naon ya ini ha? Tina naon. kipan guna kaya urang tekanata tahunan didarati ca ulah nyaritan ini benar Pak nonpak kaya urang did darati ca rupa-rupanya tanpak kaya Nudi darat Bo di ca tapi Ayu nama ye guna kaya urang Nu dia darat boro-boro ayah sapi banteng Kidang manjangan papa tonggeret gewo Ayu namanya manuk ciang cenggge Hai nama boro-boro ayah satu gede Dica boro-boro aya lau gede anate angin Natari kumbang na kencang panas Najebret lembak-lebak kapan Sarara mana boro-boro aya la gede le kenecayan ayaah parai naik begitu kolepan-kolepanlele kolepat kolepat begitu pan pandi aruda-gudak tebenang kusep kurengkep tebenang kurengkep diobat Mangkalam enggak geus diobat etanya nyatana manusia ngancurkeun dia alam naon sababna eta manusia nu model kitu ngarana ngarana manusia saraka Entah merhitung kenyataan kana alam entah merhitung kenyataan ker isuk pageto nah itu sebenarnya mana orang rekti mana rekaya keuntungan anak lamun nyarita kudu dipikir hela cat nini Aki lamun terek boga naka nyatana lamun terek boga keuntungan tetap rek boga naka kalau tangan kaning nini Eta si nini nyatana jajah blado oi oi Kokoh berek boga naka kolot nagen. Nah sini ini masih sanggup jan ini Aki Ari sini mandi sanggupan sanggup dihenuan sanggup ada dewekt Ye Siaki magestste sanggup sanggup naon sabab Siaki boro-boro cenak naon narek boga na kakolot nangken boro-boro ayairnya tanah jengsin ini Siki teh hewa band ayaah sebal band wa aja inini aki naon sababnak mana bisa nasi aki sabab hewa ben waa kasih sini ini itu sini ini kulang ajar de Ten rasa Kamari disuruh nutu sa geges kalakon tengah liwat inyak nanti mata sabal bekas kita mata hewa bekaski aki naon sabab nanya aki sana sini ini disuruh nutnuttu sagegeskala tengawatinyaeta sini nih kamari disuruh nuttu sagegestengahnya teh apaeta susu dipakai nyatanda dipakenyi di jakran beas apawarawur itunya sangnyiru aki masalaheta maulah dibahasa kaki Oh re mana siki cobarek aya sirnare mana siinya tanah seneng kasih gitu mana bo-borek bo kat Aki tetap sini nimat terus terang bayki Lapun terek Bogana kakolot na ke durang terek boga kauntungan gandeng mini Eeta sini ini ke kebainya tanah daun sabab na Aki sebab sini ni mangga gaduan pariwanan tanya tanah kecorot kubulan sakembaran mencorot siji suram siji. ya nini. Ari masalah impian teh ayah dua tilu plekara. Saplekara impian teh sebut nak sasmita ningro, daradasi, cakrawala. lamun inggang disasmita niro eta impian temenan darada sihnya gitu kene lamun Di Cakrawala eta impian bohadek Bogoreng berarti uh ubu na-na nahong tuh ak Arana impian bohong masalah impian anu anu benang dipercaya sebab dia ya lamun gimpi jam 10- jam 11 etak ngaranana karem namun jam 12 sampai jam 1 Etang ngaran ayanu ngerepngerep Ramun jam 2 sampai jam tilu eta impian bohong anu benang dipercaya impian mawodoi jam opat sampai jam 5an Anu bisa dipercaya impian Shayakiki naon sabat nanya gimanaana benang dipercaya impianyaki Cobain ini si Aki nyata ke kamari peting ngimpi nyatana jam 4 sampai jam lima si Aki teh ngimpi ki ngimpi ngising ari hudak jibrak di Ah, Mana nu benang dipercaya impian si Aki? Gitu. Masalah impian bana bohong. Aki sini Bo nakolot naken kayak kay orang tenya tanalanmenteek boganaknya tanah orang rek Nimu u beledan pisaksanrekaksanrek diikanakrek Ayu namanya tanah zaman subur mamur jbak nipa lojinwi tekakurangan ku hartta jengkuak tuh di mana supaya jama Ssara Ohaya nama sebabnya tanah di negara bisagalaanya Pak tuh Ulah gak apa? Aki Aku etanya tanaki barangan terang kalayan ini barangan teringker ngalakonan gundam catu. Ker ngalakonan gundam caturnya tanah mangsa narita. Dina selameting petapan di petapan kali pujang. A orang cuang tenden di dalam siam tunda diajuang sayataki barangan terangngkalayan ini meembarangantrinnya tanahuh A orang Cuang tunda lampana Pari nyokot tinggal keting Luna pipirrlabu Ja nama-na tengah ehman kita juang tenden dalam sijuang tunda dia juang siang Mbak ba orang ngarekentinang salahan paiarsa num Mulia sumangga aturan Di carita ciung Minra urang juang tunda sakkedak ngareken katin Atdina jalana carita cumung Minrayae urangang kanun gen kumadina epi soda salajengnate sumangga